القسم الثاني ikinci kısım العارف تكفيه الإشارة عارفة إشارة يتر ترك الجواب على الجاهل جواب جاهل جواب برممك إن إي جوابتر فكر قبل أن تتكلم konuşmadan önce düşün العمل أبلغ خطاب Çalışmak konuşmaktan iyidir. Aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz.'' İza اَرَدْتَ اَنْ تُطَاعْ فَأْمُرْ bima يُسْتَطَاعْ Yapılabilecekleri iste ki sözün dinlensin. Es-sukutu alametur rida. Susmak razı olmak demektir. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. Söz gümüş ise sükut altındır. السكوت جواب الأحمق. أهمها جواب سكوتر. رب قول أشد من صول. Nice سوز واركي ki dayaktan سلامة الإنسان في حفظ اللسان. Selamet isteyen dilini tutsun. Sebbeke men bellagake seb. Sana kötü sözü ileten onu sana kendisi söylemiş gibidir. Fadlul akli alel mantıkı hikme ve fadlul mantıki alel akli hucne. Aklın dile hakim olması hikmettir.'' dilin akla hakim olması ise kusurdur. لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ Her yerin doğru bir sözü vardır. Her doğru her yerde söylenmez. قُلُوبُ الْحَمْقَى فِي أَفْوَاهِهِمْ وَأَفْوَاهُ الْحُكَمَاءِ فِي قُلُوبِهِمْ Ahmakların kalpleri ağızlarında, akillerin ağızları da kalplerindedir. Vaadul hurri deynun aleyh. Hür insanın sözü borçtur. Selametul insani fi halavetil lisan. İnsanın selameti tatlı dildedir. Kavlul hakki lem yeda' li sadikan. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Men kâle mâ lâ yenbagî semi'a mâ lâ yeştehî. Gereksiz yere konuşan, hoşuna gitmeyecek sözler işitir. Hayrul kelami ma qalle ve del. Sözün iyisi kısa ve öz olanıdır. Rubbe tarafin efsahu min lisan. Nice bakış vardır ki dilden daha etkilidir. İyyâke ani vesme'i ya carrah. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. İs'elil mucerreb ve la tes'elil hakim. Bilene değil, yaşayana sor. Eşşekva silahı duafa. Yakınma zayıfların silahıdır. Men yedfa ye'mur. Parayı veren emir de verir. La tuthbitul baklete illel hakle. Baklayı ancak uygun toprak çıkarır. Kem söz sahibine aittir.